Metal en la polla y no monta nada de show, aquí la va a su prima, ron, pone una fibra y busca un atracón, un besito más de Johnny sabe, sabe que está con tu cámara y la mata en la cava para que el cabrón no tira con siempre en la puerta con los tacos sin reloj, la de cara, la de ajusta, falta más por un besito, un borracha, un talito, cuando el gol, metal en la polla y no monta nada de show, aquí la va a la de su prima, ron,